dagar gått alltsen vi skörat storn och hundratio nätter gått alltsen vi lyckligt grundade Kapon. Böljorna har rest så högt som Babelson Ack svåra vägen jagar hem till lilla kärstan min Hemma stugan sitter sakta skogen Rågen den är under tak och havren är väl mogen Kanske se att då när du går från lågen smyger du dig bort till någon annan lilla Tarzan min den som vore hemma i natt hörde dina suckar och ditt låga skratt. Sådan frestar hårt på borrat ska jag se dig åter, lilla Tarzan min. Allting har ett slut så har åkt Nordans kust och solen kom med sunnan och genet och var på gamla Englands kust. Brandsegleblen satta däck gick just med löss Ack, och läptarvägen jagar hem till lilla Kerstan min. Solig och stilla ligger nu kanalen mitt för Dovers flottstation i toppen gick signalen Kanske att de går nu svept i sjalen Hemåt ifrån byn och vet du kommer allra kärestan min Den som vore hemma i natt Hörde dina suckar och ditt låga skratt Sönnan fläktar vänligt och glatt Ska jag ha dig åter lilla kärestan min smörja din kind och vit som snö din hals och kan klaveret stå på logen just där proppen är ligga malvall. Kyss mig nu min vän för det rör ingen alls. Säg skulle inte du ha rätt att kyssa kärrestan din? Borta i London staden går och klagar. Här kan du få se en pojk som inte står och suckar. Drängar och bönder är det någon som makar Här ska du få se på Skammamorans lilla kartan min Det är jag som tar dig i natt, nattbuss Dina sockar och ditt låga skratt Sönnan din, jag tackar dig att du mig förde hem till lilla kärtan min